Fremdlingvoi trainas la memor capablon. Plurlingvetso trainas la cerbon, cae pli altigas gian produktivon. Nova studajo montras, ciu lernas plurain lingvoin, tiu povas per tio ancau plibonigis ian vid memoron, cae tion sen depende de la agio fari in de vortoi, formi frasoin, attenti grammaticon. Lingvo postulas altan cognan productivon de nia cerbo. Tio farigias ancora o pli complexa se ni lernas apud la gepatra lingvo ancau pluain lingvoin. A parte facila, tio estas por ni dum la infanaggio, char la cerbo estas ancora o pli bone formebla sed ancau en plen cresca agio, plurlingvezzo ne nur conducas al pli bona intercomprenigio, sed ancau al pli alta productivo de la cerbo. Che plurlingvezzo povas ancau havi pli bonigan efficon alla vida memor capablo, tion el trovis esplorista gruppo de la Nord-Occidenta Universitato de Usono. La ideo malantau tio estas, ciam ni lernas plurain linguoin, tiam ni stiras nian attenton pricelite, cae povas per tio pli bone memorteni la viditan bildon. En sia studo la esploristoi prilumigis la memor capablon de entute cent dudec hoc test personoi. Triono el ili parolis nur la Anglan, la ceterai partoprenantoi regis crome la Hispanan, ie diversai niveloi. Dum la experimento, alla test personoi estis audigata unue angla vorto. Seque, oni presentis al ili quar bildoin, el ciui ili devis el trovi la jus auditan obiecton. La aparta traito cetio estis, cio estis videbla sur la bildoi, Tio en la angla au en la hispana soni simile, cia la antaue audita vorto. Se exemple la test personoi estis audintai candle, angle candelo, tiam la pluae bildoi montris candy, angle bombono, au candado, hispane pend seruro. Tiui similezoi efficis alla memorca Pablo. En la dua parto de la experimento alla test personoi estis presentatai de nove bildoi. Ili tiam devis indici, ciuin el tiui bildoi iliam estis vidintai en la unua roundo. Angla linguae partoprenantoe tiam exemple memoris pri la bombonoi, sed plei ofte ne pri la penseruro. Ciu ali flanque parolis crome la hispanan, tiu en plei multae casoi povis rememori la penseruron. Che la parto prenantoi povis memorteni certa in vortoin, tio basigias sur la maniero kiel ni prilaboras lingvon. Ciam ni audas vorton, tiam ni acerbo pasas de litero al litero, kai activigas ciuin similain vortoin, ciui estas en memori gitai sen depende de la lingvo. Ciu exemple audas la vorton candle, cae ciu parolas, cae la anglan, cae la hispanan, tiu aldone audas apud candy, ancao candado. La resulto de la studo montras. Plurlingvezzo povas havi influon pritio, ciel ni perceptas nian circauagion. Cetio gi influas en unua pascio al cio ni directas nian attenton. Se al iu aperas conata cae candle, cae candado, tiam la concernae vortoi estas activigatai. Tio sia vice estas antau condicio por memorteni ilin, cae gi plibonigas la vidan memor capablon. El pli frua esplorado ancau montrigas, pli bona memor capablo, povas ce plur lingvezzo ec esti ancau per tio, che la cerbo estas taure treinata. Gi estas taure occupata electi giustain vortoin cae subpremi nebesonatan lingvans scion. En la ciutago tio montrigas, ce pli bona capablo, salti inter de unu al alia, sed resultas ancau en pli bona capablo, pri concentrigio, cae percepto. La resultoi de la studo ali flanque povus esti clarigo por tio, cial diversai homoi rememoras malsame la saman occasintagion. Lautio, la esplor resultoi helpas por acceli reciprocan comprenon, precipe en mult lingvae comunumoi. Do egale, ciu estas por pli bona intercomprenigio o por pli bona memoro, lingvo lernado rentumas.